Արմեն Սարգսյան Արցախի բանահյուսությունը Հայ ժողովրդական հեքիաթներ Կսղցան յետ չընտերման Ինուման չնու մին կնեկ մին մարդ Սան ցիլած չլածը մին մադար դղայ այնում Էդ վրմծանը մամստղա տերնում Հորասմա ահար Ես özüm իմքինեմ աշխարհ տեսնամ։ Հեռնոսմա ռազիում ահմայեշի հա վեշ մին վաղտ կսղցան ետ չի դեռնաս։ Տղան հղայանում քինում շատ ակինում թախրեք նղանումա մին ծառուտակ է նստում ավոր դինջանա։ Մինել աշկավն անգնում որ դիմացե մին տան մաչի մին աղջիկ դուսուտոն անում։ Որ տեսնում այդ աղջիկանը տուրնակյամ։ Որոշում ամուտանա խուսուցնե մին տեսնա հուվա հուչի։ Մուտանը մասկսում հրցփորձանելը։ Վերջն էլ սիրահարվում է ոզման հետը փսակվե։ Աղջիկը համաձայնում է, բայց մին պայմանատինում։ Ջուբան մին նկարատուսոնում, նշաշտամ թա գգիդաս է սյուր նկարա։ Թողան եշումա, եշում ասմա, քո նկարը տալի հյուր նկարա։ Աղջիկը ծիծաղը մաթա չէ, սա իմ քվոր նկարնա։ Մունք ճուխտուկներ են քելալ մտը քեցալենք ծմակը շորքյանք, իմ քուրկոր չալա, իմ հերելասալա, մինչև քուկուրկ կթանվավեջ, քեզ մարդու չեմ տլա։ Եթե կարիս յուրան կթանաս, այն վախտը քո կնգիտեմ տրմալան։ Տղան քուրը փոշման նկարը յորանում հղեինում, թաշտեղ ինքն չի գիտում։ Վեր մին քանի օր հղեակինում հսնում է մին խամտեղ, նստում է մին քարու իրա վրդինջանա։ Մինելա տեսնում մոտ է տանան մի պարավ մարդ դուս եկավ հայաթը, մտանում այդ մարդին թա խամ մարդուն թողել չես կամ տանդ մին քշեր կենամ։ Այդ մարդն ասում է. «Համեցեք, համեցեք, ոնաղը ոստուցուննա»։ Ձմերն այնում, այդ մարդը պիրում է փիչի մի ներկու չոփ գցում, իլաշ չիլացը վերտինում, համ օտոման համ էլ զրուցանում։ Տղան աղջիկանը տված նկարը ջուբան տուսիա ունում այդ մարդին հաշտամ, համ էլ հրցնում աթա, ստի աղջիկ չի աշխավոտ ընկել ծերին գյուննեքին։ Ես մարդն ասում ա, որ դու ինձ հետ ամմնոր մի շելակ փադանես։ Ես այդ նկարը երկոնեմ, տնոստոն շորկամ տեսնամ հովա տեսալ այդ աղջիկանը։ Կամ քեզ ասեմ։ Տղան համաձայնում ա։ Ես մարդը ամմնոր ռութան անտուսակյամ իրուգունեկյամ։ Տղան էլ ենքան փադանում որ այդ մարդը մինչև ցանկին վերջը կարող է էրի։ Օրերը անց ընկնում, ծմերնը պրծնում է, բայց այդ աղջիկանը անա խաբար չկա։ Տղան էլ տեսնում էր նահախ տեղնա տեղ սպասում, այդ մարդին հաջողա ասում, քինում, շատ ակինում, խրեգ ակինում, մնակ ինքնա գյդու մինել Աստված։ Նղանումա լեմին ծառու տակե պարանցինգելն ու քունավ հնցնել մինա տերնում։ Վեր պատարքոնայնում բյուրդան մին սեսա զուրտնանում աշկերը պեցանում տեսնում մին սիպտակ մուրուքավոր մարդ կողքեն վննը։ Այս մարդը հրցնում աթա հուվա հուչի հունցա ընկյալ ստեղեք Տղան նստում է գլոխը եկած պատմում համել, ջուբան նկարը դուսյանում թա Ղորփեր, կարող աստի աղջիկինի աշկավը տնգյաց, հələ ուրնասմա։ Տասալչում, բայց ենա մի մած բոստանոնն բիջիրելի։ Եթե բիջարիս, ես այդ նկարը երկոնեմ մեր ընկյուններն սաղ շիներքավը հուրցուփորցնել ամանկյամ տեսնամ հո այդ աղջիկանը տղը գյուդում։ Տղան ռազի է կենում։ Սկսում է բոստանը բիջարել, օրերը անց ընկնում, կյարունքն էլ է բարձնում, բայց այդ աղջիկը քթանվում չի։ Քեշտան ես մարտիրել հաջողասում դիլխոր աղուն կթելավ քինամ Կինամա կինամ հսնում մի մծ արդ, ես եմ տեսնում մի մարդ, կլոխու քաշքցած այդ արտը հնձումա։ Մտանումա նհտը զրուցանում համել նկարան հաստամ տեսնա բելքի այդ մարդն իլի գիտումա։ Այդ մարդն ասումա մատաղեն իմ քեզ։ Դի աղջիկ չի աշկավս ընկալ, բայց եթե դու իմ արտս հնձիս, ես այդ նկարը յուրկունիմ շեմբեշեն շորկյամ, բելի մի խաբար բերիմ այդ աղջիկանը անա։ Տղան համաձայնվում է։ Չինը երանում սկսում արտը հնձիլի։ Այդ մարդն էլ ամմներ ռոթան անտուսակամ յուրգունեկամ թա խաբաչկա։ Վերջը ամառնել է պրծնում, ամա այդ աղջիկի կտանում չի, բր կտանում չի։ Տղան շատ է տխրվում, բայց հորը խոսքը միշտ մտնապահում։ Սկի մտքավոնցնում էլ չի, որ կես սղցան ետ դեռնա։ Էս մարդին էլ հաջողասում քինեմ։ Մինքան որ կինելանը յետը հսնում է միշեն տեսնում ստը ժողովրդը օրա խորա թեդի դե թայդի խաղովան խաղում մտանում հորցնում թա խետի ուրախը ասումն մեր թակավերեն նամին ղաշեն գաղջիգոնե մինչե մեհենք հələ վշ մինը տեսաշչի ես երկու օր է տղջիկանը հրսան եկնաննական թակավերը լողջին ցենա տվալ ոզումն ջելլանենք բերքը հվակենք հանցու հսցնենք Տղան ուրխանում ասում է. «Ես լալավա, ես էլ կգինեմ, բալի այդ հրսնքավորներին մաչին շիլինգած չինան ճողն է տղճկանը»։ Իդել մարդկանց կոմագանում խաղոն խաղոմն ինքն էլ տահասնհդ կինաման թակավարյան պալատը տեսնում ինչ թիվ կա իր գինքին ըստ խրեն թիվ չկա տեղ հավաքված ժողովուրդն Լոխել սպասում ընթա հիպտիս գյուգա թակավերեն աղջիկը։ Շատն սպասում, խրեգին սպասում մինելը, հա, տեսնեմ թակավերը, աղջիկանը ծեր կամ բռնած դույս եկավ։ Աղջիկ ինչ աղջիկ, լավը չոտես վեճ խմես թմաշանես։ Տղան վեր թակավերեն աղջիկանը տեսնում է Ջուբան նկարը դուսյանում, մինել աղջիկանը եշում, մին նկարին, մնամ շշվկլված։ Դու մի ասել, համին աղջիկնա։ Վերջի Զինքի հովակումը ժողովուրդ են մաչավին թայրավ նիմոնում կինում հսնում թակավերն կոշտու, այդ նկարը նահաշտամ թակավերը ասմա։ Էս նկարը հունցան գալ ցերքդ։ Տղան թակավերն ուրան գլխավը եկած լող պատմումա համել աշկը այդեղ չկան անակտրում չի։ Մնում է մատ մնացած թահունց կարող է երկու աղջիկ այդքան ուրուր նմաննին։ Թակավերը կթենտակն ծիծաղը մաթա հա, այդտեղա Էդ ինչ տեղավ դու անցս կացալ։ Էդ լող իմ թակավորությունը սա։ Էն հյուրել պտահալս, ես զոմելար փոխված։ Օզալեմ քեզ փորձիմ տեսնամ, քեզ հղացան ետս դառնում, թա միջև վերջ դեմս կենում։ Էդ նկարը քստվողն էլ իմ մադար աղջիկս է։ Էդ էլ ուրան նկարն է։ Քզանա առած շատ տղեր կեն եկալ, բայց լող քսղացամ ետ ընտրալ, մնաք դուվս ասալ։ Դրա հետ էլ աղջիկս քզ հալալ։ Քզում տամ։ Ժանայետը թակավերը մարտաղարկում, տղեն հորնում օրը պիրիլ տամ, օխտը օրոխտը քիշեր հրսան է գնանում, այդ տղան էլ է տղջիգանն հդ փսակվում է հաշտ համերաշ ապրումն։ Դե հունց միշտ լի երկինքյանիրը խնձորավերին գում, մինը սողեն, մինը սկնողեն, միննել արար աշխարքին։ Թակավեր են արազը Հինոմաչինի մին թակավերանում, այդ թակավերին մին արմախ շարմախ գշենք գնեգանում, մինգել երկու տղա խոխա։ Այդ թակավերը յուրան երգիրումը բախտավոր ապրումա, ամա հենց տերնումա, որ օրերն միոր սկսումա ամմինքշեր նույն արազը տեսնալը։ Ռազումը միշտ աստված կամատրան հրցնում թա, ոզումը ջայլ վախտը լավապրես թա ահիլ։ Այդ թակավերը հրաչան Միհալչիկ ցունետորազին ամավեր սկսում է ամեն քիշեր տեսնալը, մտածում է, վար հարկավոր է այդ հարցը մենքան արած։ Վերջը շատ ամատածում, խրեգ ամատածում որոշում է աստուծեն հարցեն պատասխանը։ Ասե վար օզումա ահիլ վախտ լավ ապրե, քանի վեր ինչքան ջահիլա, կկարե ամեն փիս պենտանը, ամա ահիլ վախտը, ավիլ վախտը կարել չի, դժրութունան տեմկենա։ Տավերը այդ քշեր աստուծեն տի ասում, քշանան երակենում տեսնում Վեճ հարստություն կա, վեճ պալատ, ինքներ մին, հանդում, կշտենել կնեգն ու խոխեկելող ճողորտոտած շուրերում։ Իլաշ չիլասնել մեր խուրջին այնում, մաչին երկու ճոտ հաց։ Մենք այդ քսիբացած թակավերը խուրջին ու օսուկնակցում կնկան ու խոխ յորոնում, այդ երգիրան հռանում։ Շատ ակենամ, խրեգակենամ հսնում ամ մին վարար կետուտ գրախ։ Ինչքան եշումա, կետը անցկնալի տղճ կտանում։ Որոշումը քշերը տեղ կենա, քշանան հղն շարունակե։ Տեղ կրականոն վար կողքեն քշերը կենա։ Հունց ապտահում տեղ թակավերը եկածայնում վրսի։ Դրա պահակնեն վար կրակը տեսնումն կենամն տեսնում մին քասի մարդ մին ղաշակ կնգան հդ երկու խոխուն հդ ըտեղ նստած։ Տահանք դաստի կենամն յուրան թակավերեն խաբարտամ թա թակավերն ապրած կենա։ Քացալնք տեսալ գետեն գրաղեն մին քասի մարդ, նհտնել երկու խոհա, մին գել մին հարտնը, վար իրիկնակեն ասումա դու դուս միգել, եսմ դուս գելու։ Թակավերը հրամանատամ թա, քյոցեք այդ հարտնեն պերեքիմ կողքս։ Բողնեն կաման այդ հարտնեն խափում թա, մեր թակավերեն կնագի հիվանդա, պիտի կյաս տսնաս, նրա դարդի հինչումնա։ Այդ հարտնը ոզում չի կինա, մամարտն ասումա, կինա ակնը, կինա հինչաննական, համել գնգանը դարդի կգիդաս, համել թակավերի հարուստ մարդարի բելամի բենատամ կպիրիս կտանք մոր խոցը։ Մարդը վարտի ասում կնագի թակավերեն պահտներեն նհդ կինամա։ Թակավերը վարդ հարթն ընտստմա, դրա ղաշանգության հայլ մեյլ է տերնում, դրան էլ թողում չի ետքինա, յորանում քշերը փախչում կինամ իրանց քաղաքը։ Այդ հարթն են մարդն էլ սաղ քշեր սպասումա, սպասումա, սպասումա, կնագի կյամ չի։ Խեղճ մարդը մնում է դերդոտված։ Գիտեմ չթա ինչ անե։ Վերջը վար շատ մտածում է, որոշում է իրան հղն շարունակ է։ Բելամին տեղ մին գործան է, վարկար է խոխեկի պահ է։ Մենք մտածում է թա խոխեկի հանց-հանց կծնե կետավը։ Ոզումա մինը թողնե, մինին տանե, թողե ընկետեն գրաղը մինգելկայ մինը տանե։ Խոխան շիլակած նեամոնում կետը մինգել եշմա տեսնում գյուլի եկավ, եմմի խուխեն տարավ։ Տավր տեսնումա, ցերքերը թուլանումա։ Խտը խոխանել վրա ընկյում կետեն մաչին ջուրիկ շումա տանում։ Այդ խեղճ մարդը ծույներին վրա թակում, կյանքան զզված կինամա հսնում մին քաղաք, այդեղ թակավերեն բաղումը բաղվան չի տեռնում։ Այդ թակավերեն էլ մին կնե գայնում ամմնոր պլատան փախճումա։ Ատրահտը էլ թակավերը ամմնոր կնգանը իրա պահակատինում, մի օր էլ թակավերեն ասում ընթա, «Պասել չես, մեր երկիրումը այն երկու ղոտ շաղ տղա կա» տահանցենտո թողքյան կնգանը դիրա պահակ կենան։ Թակավորը տահանցենա տամ ամեն քշեր կնգանը իրա պահակ հատունում։ Այդ տղեր քնել սկսում են իրանց կյանքը ուրուր պատմելը։ Վեր պատմումն բացանում վեր տահանք այն քսիբացած թակավորեն տղեր քնն մինը գյուլը տարած մինը ջուրը քշած դու մի ասել մինը գյուլին ձերքան ճոբանին շոննա խելալ տարալ տվալ ճոբանեն այն միննել ճղասպաննա կթալ պահալն մծծրալ Մենք այս երկու աղբերը շատ ուրխոտ ունանանում վեր յուրուր կթալն, պայմանանանում վար լուսանա, մտեղ կինան իրանց հորն ու մորո շորկյան կթանան։ Այդ վաղտը թակավեր են կնեգի մաշղոլանլող սկանոմա, սկսումա ծոծվալը թա, ես ձեր մամանում է, ես ձեր մամանում։ Տղերքը մնամն շաշմիշիլած, դորնը պենումն ընգում մոր խտետը, նստումն սաղ կշեզրությանում, Շհանան մարը տողորցը խտտում ակոննում։ Թակավերն մարդը կյամը ընտի տսնում, կինամ թակավերն խաբարտամ թա կնեգի տենա պահակներն հտ կոնիլած։ Թակավերը բրսկանոմա կտաղոմա հրամանատան վեր երկիրին ժողովորդը հովակվեն, լողջին աշկեն առաջեն, այդ տղորցը կախտան։ Վերջը վեր օզման տահանց կախտան, այդ տղեքը ղաչանքնանում վար, թող են իրանց վերջի խոսքը ասեն։ Թակավերը թողոմա Սանքել նաղլնանոն թա հունց այլել, թակավեր հերը կսիբացալա, հունց ատերալ, թակավերը իրանց մորո գյուղացալա, հունցն ուրուր կուրցրալ, մինգել մինգշերը մկթալ։ Այդքան բաները վար թակավերեն բաղվանչին սկանոմա ժողովուրդեն մաչան տուսակյամ ճղճղամ լացնում թա պայեսել ծեր հեռնում է ծեր հեռնում Հավաքված ժողովուրդը այս բաները վարսկանում, իրենց թակավորեն երգիրան դուսին գցում, այդ քսիբացած թակավորեն էլ թակավոր տնում, կնգանն էլ թակուհի։ Տհենց էլ տերնամավար, այդ մարտին արազը դուզալալ։ Ջահիլ վախտը ենքան տանջվելանը յետը, ահիլ վախտը էլա սկսալա բախտավեր ապրելը։ Դե մինգելը մասմլի երգինքյանիրը խնձորա վերինգյում։ Մինի էս նաղլը պտմող են, մինը սկնող են, միններ Irogen.